Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 21, 2003 Itinaas bilang kardinal ang nooy arsobispo ng Genova, Italia na si Tarsicio Bertone, nakasapi ng Society of Don Bosco na siya rin kasalukuyang Secretary of State ng Vatican. Si Cardinal Bertone ay itinalaga bilang Cardinal Bishop ng Frascati, makaraang mamayapa si Alfonso Cardinal Lopez Trujillo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.